Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 15-ն է, տարվա 74-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ Մեր թվարկությունից առաջ 44 թվականի այսօրը սպանվեց Ռոմի դիկտատոր Հուլիոս Կեսարը։ 1820 թվականի հենց այս օրը մենա դարձավ Միացյալ Նահանգների 23-րդ նահանգը։ 1880 թվականի մարտի 15-ին լույս տեսավ պսակ թերթը Երևանի առաջին պարբերականը։ 1892 թվականի մարտի 15-ին ամերիկացի գյուտարար Ջես Ռենոն արտոնագրեց առաջին շարժասանդուղքը։ 1921 թվականի մարտի 15-ին Բերլինում հայվերի ժառու Նեմեսիս օպերացիայի անդամ Սողոմոն Թեհլերյանը գնդակահարում է մեծ եղեռնի կազմակերպիչ ոչրագործներից մեկին Թալիար-Փաշային։ 1924 թվականի մարտի 15-ին գործարկվեց Երևանի բամբակազդիչ գործարանը։ Այսօրը ծնվել են 1851 թվականին շոտլանդացի հնագետ եւ պատմաբան Ուիլյամ Միչել Ռամսին։ 1884 թվականին հայխորթային բանահավաք Աշուղագետ եւ Կուսան Վերդին, նույն ինքը Գեգամ Թարվերդյանը։ 1919 թվականի մարտի 15-ին է ծնվել ամերիկահայ պրոդյուսեր ջազի նշանավոր դեմքերից Ջորջ Ավակյանը։ Նա համարվել է ամերիկյան ջազի մեծագույն հեղինակություններից։ 1961 թվականին արժանացել է Grammy-ի մրցանակի լավագույն ալբոմ անվանակարգում։ 1935 թվականի մարտի 15-ին է ծնվել Ծաղրածու Մնչկատակ կրկեսի հայ դերասան, Խորթայն Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Լեոնիդ Ենգեբարյանը։ Ենգիբարյանը ստեղծել է Մնջախաղի էստրադային թատրոնը, սկզբնավորելով ինքնատիպ նոր Ենգիբարյանական ուղությունը։ Լավագույն ներկայացումներից են Աստղային անձրև, Ծաղրածուի տարօրինակություններ։ Նա ստեղծել է ողբերգական եւ կատակերգական տեսարանները, բազմաթիվ կերպարներ ու իրավիճակներ, կիրառել բարդ հնարքներ, որոնք ցուցադրել է նաեւ կրկեսում։ Խոհափիլիսոփայական երանգ ունեն Ենգիբարյանի փողոցային ակրոբատ, քայլեր, ողջու մեռածը, բռնցքամարտ, սիրտաղափի մեջ եւ այլ մանրապատումներ։ 1938 թվականի մարտի 15-ին է ծնվել հայ գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կիմ Աղաբեկյանը։ 1975 թվականի այսօրն է ծնվել բուլղարացի շախմատիստ գրոսմայստեր Վեսելին Տոպալովը։ 1990 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ ֆուտբոլիստ, բանանց ֆուտբոլային ակումբի հարձակվող Նորայր Գյոզալյանը։ 1993 թվականի մարտի 15-ին է ծնվել գվինեական արմատներով ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ, անգլիական Manchester United եւ Ֆրանսիայի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Պոլ Պոգբան։ Այսօրը տոնում են Իտալիայի Վալենսիա քաղաքում այսօրն է մեկնարկում Ֆալիաս ամենամյա տոնակատարությունները։ Միջազգային տոնացույցում այսօր սպարողների պաշտպանության օրն է։ Սպարողների իրավունքի օրը հարմարեցված է 1962 թվականին ԱՄՆ կոնգրեսում տեղի ունեցած Ջոն Քենեդիի ելույթի օրվան։ Ամենաբարձր մակարդակով սահմանվել է սպառող հասկացությունը։ Ջոն Քենեդին սպառողների 4 հիմնարար իրավունք է առանձնացրել՝ տեղեկացված լինելու իրավունք, անվտանգության իրավունք, ընտրության իրավունք եւ լսելի լինելու իրավունք։ Ավելի ուշ նրանք բազմաթիվ երկրներում հիմք են դարձել սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքների համար։ Այսօր մարտի 15-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 290 մայկոր։